arts, what's poppin' my G? Kol kol yine kol Çete bütün dünya mahalle Geto öyle yedin ta Her gün kalmalısın her zaman Ketum yapar herkes boş laf Boş milletin azı değil torba Bar istediğin kadar bar bize pam pam yok bize taktik dikkat Rolly roll yapamaz tik tak Yeteneğiniz dedikodu Kodu kodu kodu koduğumun bebeleri Sizi ne ki şan şöhret ne ki Götüne sokama yalnız bırak beni Benim uyuşturucu müzik Seninkisi sanal alem Bana arz bu yeni beat ama sana lazım yeni tweet Çünkü işin low low low low İşin gücün laf Hep tut bir saf Bize de mi low low low low Elin saf Hep iftira hep Çünkü işin low low low low İşin gücün laf Hep tut bir saf Bize de mi low low low low Elin saf Hep iftira hep Yeah unutamam nereden Nere, nereden geldiğimi Sokağa neyi versem Dönüp bana geri verdi yine Sana yaranayım diye değil Açlığımı yaralıyım diye Sahnen dolu boş meydan Medyan kadar olamadın sosyal duraman Yerimde olsan 27 yaşında milyon lira Çok da bir şey değil kekin 100 bin euro skin para pulu olamam kulu Paso minnet paso bin ton rica İcraate gelince fıs Bana her boku de ben deyince kız Bana tek dediğin salam sosis Ama senden olur helal domuz De bana ne diyorsan Yeter ki dediğini bir kere yap Bebeler her boku biliyorlar Eleştir sikiştir gider ayak Boşuna yapacağım bize lolo Ondan sonra kaçak bir yere bak O da hakkın işi midir lolo Şerefsizlik olur size logo Bir milim gidemez ite kaka Hatta bin kere gösterse bile çaba Ve ne bir selam verir ne bir merhaba Salak beni kendi sanıp niye tara Çalış çalış çalış hadi kal kal yine iş Lazım bebelere aş Bize dele hadi koş Ama sana siktir oradan hadi push Çünkü işin low low İşin gücü hep tut tutti saf Bize mi lo lo lo lo El insaf Hep iftira hep Çünkü işin lo lo lo lo İşin gücün laf Hep tut bir saf Bize mi lo lo